Penkioliktas skirsnis Paskui prišlitiniavų prie sienos, atsirimi į ją ranką, pamažu prislinku prie durų ir atatupstas išėjo pro jas, kraupiai, gailiai, skausmingai surikęs. Edmonas Dantesas. Įtempęs visas jėgas, jis nuslinko iki priengių, svirduliuodamas perėjo kiemą ir susmuko tarnui į rankas, vos girdimai murmėdamas namo, namo. Važiuojant nuo gaivaus oro ir gėdos prieš tarnus jis susitvardė, bet kelias buvo neilgas ir artėjant prie namų grafą vėl apėmė ką tik patirtas siaubas. Už keletų žingsnių nuo namų grafas liepė sustoti ir išlipo iš karietos. Vartai buvo darė iki galo, vidury kiemo laukė vežikas, stebėdamasis, kad jį pašaukė prie tokių puošnių rūmų. Grafas išgastingai pažvelgė fijakrą, bet nieko nedrįso teirautis ir puoliai savo kambarius laiptais lipo du žmonės. Jis vos spėjo įsmukti į vieną kambarį, kad jų nesutiktų. Tai buvo Mercedesa atsirėmus į sūnaus ranką, jie duvažiavo iš rūmų. Jie praėjo pro pat nelaimingąjį, kurį pasislėpusi už sunkių užuolaidų beveik palėti šilkinį Mercedesų suknelį ir kuris ko nepajuto šiltą sūnaus alsavimą. Nenuleiskite galvos, motute, išgirdo Albero žodžius. Eime greičiau, eime, čia jau nebe mūsų namai. Žodžiai nutilo, žingsniai nutolo. Generolas atsitiesiai, sustingusiais pirštais įsikibęs į sunkia užuolaidą, jis tengiasi sutramdyti siaubingą raudą. Tokia vargu ar kada besiveržė iš krūtinės tėvų, kuri vienu metu paliko žmona ir sūnus. Netrukus jis išgirdo, kaip užsitrenkė fijakro durelys, paskui riktelėjo vežikas ir nuo sunkių ratų dardėjimų ėmė blerpti stiklai. Tada jis puolė savo miegamąjį, norėdamas dar sykį pamatyti tuos, kuriuos vienus temilėjo pasaulyje. Bet fiakras jau buvo už vartų ir pro jo langelį neiškišo galvos nei Mercedesa, nei Alberas, pasiūsti ištuštėjusiam namui, paliekamam tėvui ir vyrui paskutinio atsisveikinimo ir užuojautos žvilgsnių. Kai ekipažo ratai ėmė dardėti grindiniu, nelauktai trinktelėjo šūvis – ir tamsus dumelis išsiveržė pro miegamojo langą, kurio vienas stiklas išdužo nuo trenksmo. 20 skyrius Valentina Nesunku įspėti, kur skubėjo ir su kuo norėjo susitikti Morelis. Atsisveikinęs su Montekristu, jis iš palengvo nuėjo Vilforo namų link. Taip, iš palengvo, nes turėjau daugiau kaip pusvalandį o eiti reikėjo maždaug 500 žingsnių. Nors laiko jis turėjo per akis, vis dėlto paskubėjo atsisveikinti su Montekristu, nes labai norėjo atsiduoti savo mintims. Jis gerai žinojo jam paskirtą valandą. Tai buvo metas, kai Valentina valgydindavo nuo artyje pusryčių ir būdavo tikra, jog niekas netrukdys jai atlikti tą artimo meilį skupiną pareigą. Nuartie ir Valentina leido jam lankytis du kartus per savaitę ir jis ketino pasinaudoti savo teisę. Kai Morelis įėjo, jau lukuriuojanti Valentina čiupo jį už rankos ir nusivedė pas senelį. Ji buvo išbliškusi ir smarkiai susijaudinusi. Mergina nerimavo ir jaudinosi dėl skandalų operoje. Visi jau žinojo, aukštuomenė visuomet viską žino, apie Albero ir Montekristo kivirčą. Vilforų namuose niekas nebejojo, kad po jo dvikova neišvengiama. Moters nuojauta Valentinai kuždėjo, kad Morelis bus Montekristo sekundantas. Žinodama apie Maksimiliano drąsą nepaprastą jo draugiškumą grafui, Valentina būkštavo, kad jis ten nebus vien pasyvus stebėtojas. Todėl visai suprantama, kad ji godžiai klausėsi Maksimiliano pasakojimų apie visas smulkmenas – ir Morelis mylimosios akise išskaitė neapsakomą džiaugsmą, kai jie išgirdo apie netikėtą ir laimingą to pavojingo įvykio pabaigą. O dabar, tari Valentina kviesdama Morelį sėstis šalia jų, dabar pakalbėkime apie savo reikalus. Jūs žinote, Maksimilianai, kad vienu metu senelis buvo ketinęs išsikelti iš jų namų ir įsinuomoti butą atskirai nuo Vilforų. Taip, atsakė Maksimilianas, prisimenu tą sumanimą, aš labai jam pritariu. Galiu jūs nudžiuginti, Maksimilianai, tarė Valentina, nes senelis vėl apie tai galvoja. Puiku, sušuko Maksimilianas. O ar žinote, paklausė Valentina, dėl ko senelis nori įsikelti? Nort jie reikšmingai pažvelgė į anūkę, akimis liepdamas jai nutilti, bet Valentina nežiūrėjo į jį. Jos akys, žvilgsnį, šypsena, viskas priklausė Moreliui. Kad ir kokia būtų priežastis, sušuko Morelis, aš sveikinu pono Nuartyje ketinimą. Ir aš iš viso širdies nusišypsoju Valentina. Senelis teigia, kad sent honorė priemeščių oras kengsmingas mano sveikatai. Žinote, Valentina, tarė Murelis, mano supratimu, ponas Nuartie neklysta. Štai jau kokios dvi savaitės jūsų sveikata man regis šlubuoja. Taip, jaučiuosi gana prastai, atsakė Valentina. Užtat senelis pasidarė mano gydytojas, o kadangi jis viską žino, aš juo labai pasitikiu. Tai jums iš tikrųjų ką nors skauda? skubiai paklausė Morelis. Koks čia skaudėjimas, aš tik jaučiuosi ne kaip, o daugiau nieko. Nustojau apetito ir man atrodo, tarsi mano organizmas su kažkuo kovotų. Nuardie nepraleido ne vieno Valentino žodžio. Ko jūs gydotės nuo tos nežinomos lygaus? Beveik nieko. Tik kas rytą geriu arbatinį šaukštelį vaistų, kuriuos vartoja senelis. Pradėjau nuo vieno šaukštelio, o dabar geriu po keturis. Senelis sako, kad tie vaistai gydo visas ligas. Valentina nusišypsojo, bet jos šypsena buvo liūdna ir skausminga. Maksimilianas apsvaigęs iš meilės, tylėdamas žiūrėjau į ją. Ji buvo labai dailutė, bet jaus bliškumas pasidarė vaiskus, akys blizgėjo labiau negu visada, o rankus, paprastai baltos kaip perlamutras, atrodė nulipdytos iš seno šiek tiek pageltusio vaško. Paskui Maksimilianas pažvelgė į nuartyje. Tas keistu masliu žvilgsniu žiūrėjau į anūkę skendinčią savo meilėje. Kaip ir Morelis, jis matė tuos slaptų negalavimo požymius dar tokius menkus, kad niekas be senelių ir mylimojo nebūtų jų pastebėjęs. Bet juk tie vaistai prirašyti ponai Nuartie, paklausė Morelis. Taip ir jie labai kartus, atsakė Valentina, tokie kartus, kad po jų man viskas atrodo kartu. Nuartie klausimai pažvelgė į anūkę. Tikrai, senelį, patvirtino Valentina, ką tik eidama pas jūs išgėriau saldinto vandens, bet pusiai stiklinės neįveikiau, toks kartus jis man pasirodė. Nuart jie išbalų ir parodė, kad nori kažką pasakyti. Valentina atsistojo pasiimti žodynų, nuart jie aiškiai nerimaudama sekė ją akimis. Iš tikrųjų, merginai suplūdo į galvą kraujas, skruostai paraudo. Žiūrėk tik, linksmai sušuko ji, man galva apsisuko, nejaugi nuo saulės ir įsikibo į stalo kraštą. Bet juk nėra jokios saulės, tarė Morelis, kurį labiau išgazdino nuartie veido išraiška negu Valentino savijauta. Jis priveigo prie Valentinos, ši nusišypsojo. Nesijaudink, senelį, tarė ji nuartie, nusiraminkite, Maksimilianai. Niekis viskas jau praėjo, bet klausykite, rodos kažkas atvažiavo. Jie atidarė duris, pribėgo prie koridoriaus lango ir skubiai grįžo atgal. Taip, pasakė, jie atvažiavo ponė Danglar su dukterimi. Sudie, aš bėgu, nes ateis manęs šaukti. Bet ne iki pasimatymo, pabūkite su seneliu Maksimilianai, prižadu ilgai jų neužlaikyti. Morelis nulidėjo ją akimis, matė, kaip jį uždarė duris ir girdėjo lipant siaurais laiptais, kurie ėjo į ponios de Vilfor ir jos pačiaus kambarius. Likę su Moreliu, nuartie akimis parodė jam paimti žodyną. Morelis pasiėmė. Vadovaujamas Valentinos, jis buvo išmokęs greitai suprasti senio mintis. Vis dėlto, kadangi kiekvieną kartą tekdavo sakyti abecėlę ir ieškoti žodinę atskirų žodžių, praėjo dešimt minučių, kol buvo išreikšta senių mintis. Pasirūpinkite, kad iš Valentinos kambario neštų stiklinę su vandeniu ir grafiną. Morelis to jau paskambino Tarnui, kuris buvo dabar vietoj Barua ir Nuartie vardu liepė jam tai padaryti. Po valandėlės Tarnas grįžo. Grafinas ir stiklinė buvo tušti. Nuartie parodė, kad nori kažką pasakyti. Kodėl ir stiklinė ir grafinas tušti, paklausė jis, juk Valentina sakė, kad išgėrė tik pusę stikliniais. Kol tą mintį išreiškė žodžiais, vėl praėjo penkios minutės. Nežinau, tarė tarnas, panelės Valentinos kambaryje buvo jau tarnai, tai gal ji išpylė. Paklauskite, tarė Morelis, supratęs Nuartie mintį iš akių. Tarnas išėjo ir netrukus grįžo. Panelė Valentina pas ponę de Vilfor ėjo per savo kambarį, paaiškino jis, ir baigė gerti stiklinę, o iš grafino viską išpylė ponaitis Eduaras, norėdamas pasidaryti savo antims kūdrą. Nuartie pakėlė akis į dangų nelyginant lošikas, užstatęs viso savo turtą. Paskui senio akys įsmigo į duris ir jau nebenukrypo nuo jų. Valentina neapsiriko, tikrai atvažiavo ponė Danglar su dukterimi. Jos buvo nuvestos pas ponę de Vilfor kuri pasakė tarnui priimsinti viešnę savo buduare. Štai kodėl Valentina ėjo per savo kambarį, kurį nuo pamatys buduarų skyrė tik Eduaro miegamasis. Viešnios įėjo į buduarą bent kiek oficialią veido išraišką, todėl buvo galima spėti, kad jos ruošiasi pranešti svarbę naujieną. Tuo paties luomo žmonės greit sugauna įvairius elgesio atspalvius. Į viešnių iškilmingumą ponė Devilfor atsakė tokiu pat iškilmingumu. Tuo metu įėjo Valentina ir vėl prasidėjo sveikinimusi ceremonija. Brangiauji draugė, tari baronienė, merginoms susijėmus už rankų. Aš atvykau draugė su Eženį pirmoji pranešti jums apie netrukus įvyksiančias mano dukters ir kunigaikščio kavalkančių vestuves. Danglarai laikėsi įsikibę į tą kunigaikščių titulą. Bankininkui demokratui atrodė, kad kunigaikštis skamba gražiau negu grafas. Leiskite jūs nuoširdžiai pasveikinti, atsakė ponė de Vilfor. Nebejoju, kad kunigaikštis kavalkantis retais privalumais apdovanotas jaunuolis. Pasakysiu jums kaip draugiai, šipsaudamas įtarė baronieniai, jog kunigaikštis dar nėra toks vaikinas, koks bus vėliau. Jis dar neatsikratęs keistenybių, iš kurių mes prancūzai vos metę akį pažįstame italų arba vokiečių aristokratiją. Vis dėlto matyti, kad jis turi gerą širdį, šviesų protą O apie aukštuomenės nuomonę mano vyras yra tai pasakęs, turtas priverčia save gerbti. Be to, tari Eženį vardydama ponios Devilfor albumą, reikia pridurti, kad jūs jaučiate tam jaunikaičiui ypatingą palankumą. Turbūt nereikia nei klausti, ar jūs jaučiate tą pat, pasiteiravo ponė Devilfor. Aš? Netruputėlio, ponė. Kaip visuomet, šiek tiek puikaudamas į atrėžį Eženį. Mano pašaukimas ne šeimininkavimo rūpeščiai ir ne vyro užgaidų pančiai. Nors tas vyras dievai žinkas būtų. Mano pašaukimas būti artiste vadinasi laisvai tvarkyti savo širdies bei asmens reikalus ir savo mintis. Eženiai ištarė šiuo žodžius tokiu ryštingu ir tvirtu balsu, kad Valentino skruostus užliejo raudonis. Baigšti mergaitė negalėjo suprasti charakterio, kuris nepripažįsta moteriško drovumo. Be to, toliau kalbėjo Eženį, jeigu jau man lemta tekėti, tai turiu būti dėkinga apvaizdai, apsaugojusiai mane bent nuo pono de Morsero. Jei ne apvaizda, šiandien būčiau garbės netekusio vyro žmona. O juk tiesa, patvirtino baronienė su keistu naivumu, kurio kartais turi aristokratys ir nuo kurio jos negali atprasti, net bendraudamas su žemesnių luomų žmonėmis. Tikra tiesa, jeigu morserai nebūtų delse, mano duktė jau būtų ištekėjusi už Albero. Generolas labai norėjo tų vestuvių, buvo net atvykęs pas Danglarą žudbūt gauti jo sutikimą, bet mes laimingai įsisukome. Argi tėvo gėda meta šešėlį sūnui? Droviai paklausė Valentina. Man rodos, Alberas visai nekaltas dėl generolo išdavystės. Atleiskite, mieloji, tarė nepermaldaujamoji eženį. Alberas pats ne kažko vertas. Sako, vakar jis išaugęs operoje Montekristai Dvikova, o šįryt prie barjero atsiprašęs jį. Negali būti, sušuko ponė de Vilfor. Ak, brangioji, atsakė ponė Danglar vėl taip pat naiviai. Tikriausiai tai teisybė. Man sakė ponas Debre, kuris pats viską girdėjo. Valentina taip pat žinojo tiesą, bet nieko nesakė. Tie žodžiai priminė jai nuartie kambarį, kur jos laukė Morelis. Nugrimzdusi į svajingas mintis, Valentina jau kuris laikas nedalyvavo pokalbyje. Jei net sunku būtų buvę pasakyti, apie ką moterys neseniai šnekėjusi. Staiga ponė Danglar paėmė ją už alkūnys ir pažadino iš svajonių. Kas yra, ponė? paklausė Valentina, krūptelėjusi nuo to prisilietimo it nuo elektros rovės. Jūs sergate, brangioji Valentina? paklausė baronienė. Aš nustebo mergina, persibraukdama delnų per degančią kaktą. Taip, žvilgtelėkite į veidrodį, Per valandėlę jūs tris ar keturis kartus tai raudote, tai balote. Iš tikrųjų, sušuko Eženijai, tu baisiai išbliškusi. Nesirūpink, mieloji, jau ne pirma diena, kai aš tokia. Nors buvo atvira širdį, Valentina suprato, kad gali tuo pasinaudoti ir išeiti. Be to, jai padėjo ir ponė de Vilfor. Eikite į savo kambarį, Valentina, tarė, jūs tikrai negaluojate. Mūsų viešnios atleis jums, išgerkite stiklinę šaltų vandens ir viskas praeis. Valentina pabučiavo eženį, nusilengė poniai Danglar, jau pakilusi atsisveikinti ir išėjo. Vargšį mergina, tarė ponė de Vilfor Valentina išėjus, aš ne jokais bijau dėl jos ir visai nesistebėčiau, jeigu jai atsitiktų kas nors rimta. Tuo tarpu Valentina nejučiom pakiliai nusiteikusi perėjo Eduaro kambarį, nesakydama į piktą berniuko išdaigą ir per savo miegamą nuėjo prie siaurų laiptų. Beliko tik trys pakopos, ji jau girdėjo Morelio balsą, bet staiga rūkas aptraukė ją akis, nutirpusi koja nepataikė ant pakopus, turėklai slydo iš po rankų ir atsišlėjusi į sieną ji jau nebelipo, bet nusirito per laiptus. Morelis prišoko prie durų ir rado Valentiną įsitiesusią aikštelėje. Žaibo greitumu jis pakėlė ją ant rankų ir pasodino į kreislą senelio kambaryje. Valentina atsimerkė. Kokia aš nemikli, su karšlygišku linksmumu tarė mergina. Turbūt užmiršau vaikščioti, kaip aš galėjau nepastebėti, kad iki aikštelės liko dar trys pakopos. Ar neusigavote, Valentina? sušuko Morelis. Valentina apsidairė ir nuartie akise pamatė baisiausią išgastį. Nusiramink, senelį, tar ji, mėgindama šipsodis. Tai niekis, niekis, man tik galva apsisuko. Vėl svaigulys, gniaužydamas rankas nusiminęs pasakė Morelis. Pasisaugokite, Valentina, maldauju. Kad jau viskas praėjo, nuramino jį Valentina. Sakau jums čia menknekis. O dabar klausykite. Aš jums pasakysiu naujieną. Po savaitės išteka eženy, o po trijų dienų bus didelis sužadėtuvių pokelis. Mes visi pakviesti tėvas, ponė de Vilfor ir aš. Bent aš taip supratau. Kada gėteis mūsų eilė visų tuo rūpintis? Ak, Valentina, jūs turite tokią įtaką savo seneliui, pasistengite, kad jis jums atsakytų netrukus. Tai jūs norite, kad aš raginčiau senelį ir nuolat jam priminčiau, paklausė Valentina. Taip, sušuko Morelis. Dėl dievo paskubėkite, Valentina, kol jūs nebūsite mano, man visuomet atrodys, kad aš jūs prarandu. Tikrai, Maksimilianai, atsakė Valentina, konvulsyviai krūptelėjusi. Jūs pernelyg baigštus, juk jūs karininkas, apie kurį sakoma, kad jis nepažįsta baimės. Ha, ha, ha. Ji šaižiai lyguistai nusikvatojo, įtempė rankas, padėjo galvą ant krėslo atramos ir visa sustingo. Siaubo riksmas, kurį dievas sukausti nuo artijai lūpose, įsiveržė jam iš akių. Morelis suprato, reikia šauktis pagalbos. Jis iš visų jėgų trūktelėjo skambutį, iš Valentinos mėgamojo atbeigo tarnaitį ir liokajus. Valentina buvo tokia išbalusi, tokia šalta ir bejausmi, kad jiedu pasileido koridoriais piekdami, visai neklausydami, ką jiems sako Morelis, apimti baimys, seniai jau slėgusios šiuos prakeiktus namus. Kaip tik tuo laiku ponia Danglar ir Eženy ėjo iš buduaro ir dar spėjo sužinoti, dėl ko kilo triukšmas. Ar aš jums nesakiau, sušuko ponia de Vilfort, vargšiai mažyti. 21 skyrius Prisipažinimas Tuo metu iš Vilforo kabineto pasigirdo jo balsas. Kas atsitiko? Morelis pažvelgė nuo artyje, kuris jau buvo aprimęs ir tas akimis parodė jam nešą. Čia jis jau buvo kartą pasislėpęs maždaug tokiomis pat aplinkybėmis. Jis vos spėjo pasigriebti skrybelę ir užlysti už portierus. Koridoriuje jau buvo girdėti karališkojo prokuroro žingsnį. Vilforas įbėgo į kambarį, puolė prie Valentinos ir paėmė ją ant rankų. Gydytoja, gydytoja, davringy, suriko Vilforas, ne, geriau aš pats bėgsiu pas jį. Ir jis galvotrukčiais išlėkė iš kambarių. Pro kitas duris išbėgo Morelis. Jo širdį perveri baisus prisiminimas. Jis atsiminė Vilforo ir gydytojo pasikalbėjimą, kurį netyčia nugirdo tą naktį, kai mirė ponė Desenmeran. Simptomai, nors netokie ryškus, buvo tokie patys kaip ir prieš baruą mirtį. Jam pasivaideno tarsi akise skambėtų Montekristo žodžiai, ištarti vos prieš porą valandų. Kad ir ko jums reikėtų, Moreli, kreipkitais į mane, aš daug ką galiu. Jis kaip strėlė nurūko Sent Honorė priemeščių link Mantinjono gatvės, o iš jos į Elizėjaus laukus. Tuo tarpu Vilforas samdytų kabrioletu privažiavo prie Davringį namų. Jis taip smarkiai paskambino, kad durininkas atidarė jam visas persikandęs. Vilfora šoko laitais aukštyn, neįstengęs nei žodžio ištarti. Durininkas jį pažino ir suriko jam įkandin. Daktaras kabinete, ponas karališkasis prokurorė. Vilforas jau ėjo, ar geriau pasakius, veržėsi pro duris. A, tai jūs, tarė gydytojas. Taip, daktarė, atsakė Vilforas, uždarydamas paskui save duris. Šį kartą aš jūsų klausiu, ar mes čia vieni. Daktarė, mano namai prakeikti. Kas atsitiko? paklausė jis, dėdamasis abejingas, bet iš tikrųjų labai susijaudinęs. Ar vėl kas susirgo? Taip, daktarė, sušuko Vilforas, griebdamasis už galvos, taip. Davrin jį žvilgsnis sakytė sakė, aš tai buvau išpranašavęs. Paskui jo lūpos palengva ištarė. Kasgi šį kartą miršta? Kas ta nauja auka, kuris taus prieš Dievą, kaltindama mus nusikalstamu silpnumu? Iš Vilforo krūtinės įsiveržė skausmingas kūkčiojimas. Jis priejo prie gydytojų, pagrebė jo ranką ir tarė. Valentina, dabar Valentinos eilė. Jūsų duktė? Susiaubu ir nuostaba sušuko davringį. Dabar jūs matote, kad klydote, sušnipždėjo Vilforas. Padėkite jai ir paprašykite kankinę atleisti už savo įtarimą. Visada, kai jūs mane kviesdavote, būdavo jau per vėlu, tarė davringiai, bet nesvarbu, einu. Paskubėkime, turint tokių priešų gaišti negalima. Šį kartą, daktarė, jums nebeteks priekaištauti man už silpnumą. Šį kartą suseksiu žudiką ir nepasigailėsiu jų. Pabandykime pirmą išgelbėti auką, o paskui galvosime apie kerštą. Tarė Davrinjį važiuojam. Vežikas, kuris buvo atvežęs Vilforą, šuoliais nugabeno jį kartu su Davrinjį namo, kaip tik tuo metu, kai Morelis beldėsi į Montekristo duris. Grafas buvo savo kabinete ir labai susirūpinęs skaitė skubų, ką tik Bertučiaus atsiųsta laiškelį. Išgirdęs atvykus Morelį, su kuriuo įsiskyrė vos prieš porą valandų grafas, nustebęs pakėlė galvą. Moreliui, kaip ir grafui, per tas dvi valandas matyt atsitiko kažkas svarbaus, nes jis, atsisveikinęs su grafu linksmas, dabar grįžo labai susirūpinęs. Montekristas pašoko ir puolė jam priešais. Kas atsitiko, Maksimilianai, paklausė grafas, jūs išbliškęs uždusęs. Morelis bemaž susmuko į kreislą. Taip, aš bėgo, man reikia su jumis pasikalbėti, tarė jis. Ar jūsų namiškiai visi sveiki? Su užuojauta paklausė grafas ir jo balso nuoširdumu niekas nebūtų drysę suabejoti. Ačiū, grafė, atsakė Morelis, matyt nežinodamas, kaip pradėti kalbą. Taip, namiškiai visi sveiki. Labai džiaugiuosi. Bet jūs norėjote man kažką pasakyti, vis labiau nerimaudamas klausinėjau grafas. Taip, tarė Morelis, aš atbėgau pas jūs iš namų, į kuriuos įžengė mirtis. Tai jūs iš Morserų? paklausė Montekristas. Ne, atsakė Morelis. Argi pas juos kas nors mirė? Generolas nusišovė, paaiškino Montekristas. Kokia širpi nelaimė, sušuko Maksimilianas. Tik ne grafieniai ir ne Alberui, tarė Montekristas, verčiau netekti tėvų ir vyro, negu matyti jį be šlovės. Kraujas nuplaus gėdą. Vargšį grafienį, tarė Maksimilianas, man ypač gaila jos tokia tauri moteris. Pagailėkite ir Albero Maksimilianai. Būkite tikras, jis grafieniais vertas sūnus. Bet grįžkime prie jūsų, jūs sakote, kad bėgote pas mane – Aš labai džiaugsiuosi, jei galėsiu jums būti naudingas. Taip, aš atėjau pas jūs puoselėdamas beprotišką viltį, kad jūs galėsite padėti man tokiu reikalu, kur nebent tik Dievas padėti galėtų. Nesvarbu, sakykite. Pats nežinau, kalbėjo Morelis, ar turiu teisę atskleisti žmogaus ausims tokią paslaptį, bet tai padaryti verčia lemtis, kitaip negaliu grafę. Ir jis dvėjodamas nutilo. Ar tikite, kad aš jūs myliu? Jautriai tarė Montekristas, spausdamas Morelių ranką. Jūsų žodžiai teikia man drąsos, o širdis kuržda, kad neprivalau nieko nuo jūsų sleipti. Taip, Morelė, pats Dievas kalba jūsų širdžiai. Pasakykite man viską, ką ji jums liepia. Grafė, leiskite pasiūsti Batisteną pasiteirauti jūsų vardu, kaip jaučiasi vienas jums pažįstamas asmuo. Aš pats jūsų paslaugoms, o ką jau kalbėti apie mano tarnus? Turiu sužinoti, kad jai geriau kitaip iš proto išeisiu. Pašaukti Batisteną. Ne, aš pats jam pasakysiu. Morelis išėjo, pasišaukė Batisteną ir pusbalsiu pasakė jam keletą žodžių. Tarnas tučtoje užskubėjo. Na, išsiuntėte, paklausė Montekristas grįžusi Morelį. Taip, dabar man bus kiek ramiau. Laukiu jūsų pasakojimo, nusišypsojo Montekristas. Viską jums papasakosiu, klausykite. Vieną vakarą aš atsidūriau viename sode. Mane slėpė krūmai, niekas neįtarė, kad aš ten esu. Pro mane praėjo du žmonės. Leiskite kol kas nesakyti jų vardų, jie šnekėjusi tyliai, bet man buvo nepaprastai svarbu, ką jie kalba, ir aš įtempęs ausis girdėjau kiekvieną jų žodį. Atrodo, tai kažkas kraupaus, nes jūs išbliškote ir ėmėte drebėti. Taip, mano draugė, visą tai siaubinga. Tuose namuose ką tik buvo mirę žmogus. Vienas iš atėjusių į sodą buvo šeimininkas, kitas gydytojas. Šeimininkas skundėsi gydytojai, pasakojo savo būkštavimus ir sielvartą, nes tą mėnesį jau antrą kartą staigi ir netikėta mirtis buvo aplankiusi jų namus, tarsi keršto angelas būtų užtraukęs jiems dievo raustybę. Šit kaip, tarė Montegristas, atidžiai žiūrėdamas į jaunuolį ir vos vos pasukdamas savo kreislą taip, kad tas atsidurtų šešėlyje, o šviesa kristų svečių tiesiai į veidą. Taip, pasakojo Maksimilianas, du kartus per vieną mėnesį mirtis pabuvojo tuose namuose. O ką atsakė gydytojas, pasiteiravo Montekristas? Jis atsakė, jis atsakė, kad tos mirtys jam atrodančios nenatūralios ir kad jas galima paaiškinti tik vienaip. Kaip? Nuodais. Iš tikrųjų? Paklausė Montekristas nesmarkiai koščiudamas, kaip jis visuomet darydavo labai susijaudinęs, norėdamas nuslėpti paraudimą ar išbliškimą, ar stačiai didelį susidomėjimą, su kuriuo klausydavosi pašnekovo. Iš tikrųjų, Maksimilianai, ir jūs visą tai girdėjote? Taip, brangusis grafė, aš visą tai girdėjau ir daktaras net pridūrė, kad jis turės kreiptis į teisingumo organus, jeigu tai dar kartą pasikartos. Montekristas klausėsi ramiai arba dėjusi ramus. Paskui mirtis smogė ir trečią kartą, toliau pasakojo Maksimilianas, bet nei šeimininkas, nei gydytojas nieko niekam nesakė. Dabar galbūt mirtis sėlina ketvirtą kartą. Kaip jūs manote, grafė, ką turiu daryti aš, žinodama šią paslaptį? Brangus draugė, atsakė Montekristas, jūs pasakojate atsitikimą, kuris niekam nepaslaptis. Namas, kur visą tai girdėjote man pažįstamas, arba bent aš žinau lygiai tokį pat. Ten yra soda, šeimos tėvas, daktaras, ten viena po kitos keista ir netikėtai užgesų trys gyvybės. Pažvelkite į mane. Nors aš negirdėjau slaptų pokalbio, tačiau viską žinau neblogiau už jūs. Bet argi mane graužia sąžinį? Ne, man tai visai nerūpi. Sakote, tarsi kerštų angelas būtų užtraukęs tiems namams dievo rūstybę. O kas jums sakė, kad iš tikrųjų taip nėra? Užmerkite akis prieš nusikaltimus, kurių nenori matyti net tie, kam reikėtų matyti. Jeigu tuose namuose Dievas vykdo savo teismą, brangusis Maksimilianai, tai nusigreškite ir nekliudykite Dievo teisingumui. Morelis krūptelėjo. Grafo balsas nuskambėjo niūriai, širpiai ir iškilmingai. Beje, Tar jis taip staigiai pakeitęs balsą, kad rodys prašneko visai kitas žmogus. Kodėl jūs manote, kad prasideda vėl tas pat? Prasideda grafė, šuko Morelis. Todėl aš ir atbėgo pas jūs. Kągi aš galiu padaryti, Morelį? Gal norite, kad įspėčiau karališką į prokurorą? Šiuo žodžius Montekristas ištarė taip aiškiai, taip reikšmingai pabrėždamas, kad Morelis net pašauko. Grafė, suriko jis, jūs žinote, apie ką aš kalbu? Puikiausiai, mano draugė, ir jums tai įrodysi sudėliodamas taškus ant i, tai yra pavadindamas veikėjus vardais. Jūs vaištinėjote tą vakarą pono de Vilforo sode. Iš jūsų pasakojimo spėjau, kad tai buvo ponios de San Meran mirties vakaras. Jūs girdėjote poną de Vilforą kalbant su Davrinjį apie markizo de San Merano ir apie nemažiau keistą markizės mirtį. Davrinjį sakė įtarės, kad tai nunuodijimas, net du nunuodijimai. Ir štai jūs, be galo doras žmogus, Nuo to laiko kankinatės, tardote savo sąžinę, norėdamas įspręsti dilemą, atskleisti tą paslaptį ar nutilėti. Mes gyvename ne viduramžiais, brangus draugė. Dabar nebėra nei šventosios inkvizicijos, nei laisvųjų teisėjų. Gana jums grauštis dėl tų žmonių. Sąžinė, ko tu iš manęs nori, pasakė Sternas. Numok ranka, brangusis, tegul jie miega, jeigu miegas ima, tegul džiūsta nuo nemigos, jeigu jinai juos kankina. O pats ramiai saugulkite į patalą, nes jūsų sąžinė švari. Siaubinga kančia atsispindėjo Morelio veide, jis pagrebė Montekristo ranką. Betgi tai vėl prasideda, suprantate? Ir kas čia tokiu? Tegul atšovė grafas, stebėdamasis jam nesuprantamų Maksimiliano atkaklumu ir atidžiai žiūrėdamas į jį. Tai atridų šeima, dievas pasmerkė juos ir jie eina savo bausmiais keliu. Jie visi dengs it popieriniai žmogiukai, kuriuos vaikai iškerpa ir kurie virsta vienas po kito nuo jų gamintojo pūstelėjimo – nors jų būtų sustatyta kokie du šimtai. Prieš tris mėnesius mirė Markizas de Senmeranas, prieš du Markizai visai neseniai Barua, šiandien matyt eilė senajam Nuartie ar jaunai Valentinai. Jūs tai žinote, sušuko Morelis, apimtas tokiu siaubu, kad Montekristas krūptelėjo, nors jis nebūtų krūptelėjęs, net jei dangus būtų griuvęs. Jūs tai žinojote ir nieko nesakėte? O kas man darbu? Atkirto guštelėjęs pečiais Montekristas kas man tie žmonės ir kuriam galui žudyti vieną, kad išgelbėtum kitą. Žudikas ar auka man tas pat. Bet man, man, suriaumojo ir skausmo Morelis, ašgi ją myliu. Mylite? Ką? sušuko Montekristas pašaukdamas ir griebdamas Morelį už rankų. Karštai myliu, beprotiškai, nepagailėčiau viso savo kraujo, kad nudžiovinčiau nors vieną jos ašarą. Klausykite, aš myliu Valentiną de Vilfor, o ją žudo myliu ją, klausdamas Dievo ir jūs, kaip tą vargšę išgelbėti. Montekristas suriko ir tą šiurpų riksmą gali įsivaizduoti tik tas, kas girdėjo reumuojant sužeistą liūtą. Nelaimingasis, sušuko jis, gražydamas rankas, tu myli Valentiną, tu myli tos prakeiktos giminiais dukterį. Kaip gyvas Morelis niekuomet nebuvo matęs tokio veido, tokio baisaus žvilgsnio. Niekuomet dar siaubo genijus, kurį jis nekarta buvo regėjęs ir mūšio lauke, ir šiurpulingų Alžyro naktų tamsoje, nesišvaistė tokiais kraujas stingdančiais žaibais. Jis atsitraukė persigandęs. O Montekristas po to kraupaus protrukio akimirką užsimerkė, tarsi apakintas vidinis liepsnaus, nežmoniškomis pastangomis jis susitvardė – Pamažu ėmė rimti sujaudintos jo krūtiniais bangavimas, kaip po audraus saulės spindulių nužerti rimsta inertę putoti vandenys. Ta slogi tyla, ta vidinė kova truko tik akimirką. Fotografas pakėlė išbalusi veidą. Jūs matote, brangus draugė, tarė jis beveik nepasikeitusi balsu. Kaip Dievas baudžia išpuikusius ir abejingus žmonės, šaltai žiūrinčius į siaubingas nelaimės. Su ramis malsumu stebėjau, kaip mano akise vystosi širpi tragedija. Kaip nuodėmingas angelas aš juokiausi iš blogio, kurį daro žmonės, paslapties dengiami, o turtingiesiems ir galingiesiems lengva išlaikyti paslaptį. Štai dabar ir mane įgėlė gyvatį, kurios vingrų kelią seniai seko ir įgėlė į pačią širdį. Morelis dusliai suvaitojo. Gana dėjoti, tarė grafas, būkite vyras, būkite tvirtas, nepraraskite vilties, nes aš su jumis, aš budžiu prie jūsų. Morelis liūdnai palingavo galvą. Sakau jums, nepraraskite vilties, sušuko Montekristas. Žinokite, aš niekuomet nemeluoju, niekuomet neapsirinku.